God wat onreg oordeel, Jere, God van oordeel, vertoon toch jezelf. Kom, rechter van die aarde, vergaal die hoogmoediges volgens wat hulle verdien, hoe lang, Jere, zal die godeloosis, hoe lang zal die godeloosis sefier. Hulle borrel oor met astrante woorden, al die boosdoeners spog daarmee. Hulle vertrap die volk, Jere, en verdruk die wat aan u behoort. Weer die wees en vreemdelingen brengen hulle om die leven, en weeskinders maak hulle dood. Hulle sê, die Heere sien dit niet, die God van Jacob bemerkt dit niet. Denk weer, jylle onwissel is, wanneer word jylle wijs, dwaase, is hij wat die oore gemaakt het, doof, is hij wat die oor gevorm het, blind, zou hij wat die nasies straf, dan niet straf niet, zou hij wat onderig, aan kennis ontbreek, die Heere ken mensese gedagtes, hij weet dat dit niks waard is niet. Geseend is hulle vir wie vermaan, Heere, vir wie uit die geboeie onderrig. U gee om verlichting in moeilijke tye, maar vir die godeloose wagge graaf. Die Heere sal sy volk zekerlijk niet verlaat nie, en sy erfdeel niet laat vaar nie. Rechtspraak sal kom vir die rechtvaardiges en al die oprechtes sal dit soek. Wie beskerm my teen godeloosis? Wie staan my by teen boosdoeners? As die Heere my nie gehelp het nie, was die stilte van die graaf mij lot. Toe ek sê, my voet glij, het die trou my ondersteun, Heere. Wanneer twijfel my oorweldig, het die troos my verblij, kan een bose regeerder aan die verbind wees, iemand wie se wette elende bring. Hulle span saam teen is, veroordeel onskuldiges tot die dood, maar die Heere is my toevlug, my God is een rots waar ek kan skuil. Hy sal hulle sondes vergeld, hulle vernietig oor hulle boosheid die Heere ons God zal hulle uitwis.